etxetik eh, etxera, eta poteo eh, bat e, egitea, egitera joan gara, eta holan, erosketak, eta hori, telebi. Oso txarra, Bu, euria, eta euria, eta euria, mhm. eta euria. Eta domekan, bueno, e, naiz eta euraldi txarra egon, ba, joan ginen ba, ur, urgulura. <laughs> Eske urgulera, eske atxe, <laughs> esan, esan nuen urkulera, urkulu <laughs> ez, urgulera, bai, bueno, eta oso ondo, hor e, goian dau museo bat, eta amar bindutu, eh? E, Donosti Donostiaren historia edo bai, bai oso polita eh, denbora gutxi genukan euki genuen.